Pa mu je rekao šta te je spriječilo da klanjaš Pa je rekao Allahov poslaniče kaže šta te je spriječilo da klanjaš sa ljudima u džematu? Kaže Allahov poslaniče ja sam se ođunupio, a nemam vode. Nije bilo vode da se okupam. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi dovoljan ti je bio Sa'id, dovoljna ti je bila zemlja. Imran ibn Husayn, ibn Ubejd, ibn Halef ibn Nuđaim, radijallahu ta'ala anhu, El Huza'i, primio je islam zajedno sa Ebu Hureyrom iste godine, godine Hajbera. Bio je od poznatih učenjaka, od ashaba, poslao ga je Omer da pouči ljude islamu u Basru. Kaže Hasan al-Basri, zaklio se uzvišenim Allahom te je otala da u Basru nikad nije došao čovjek bolji od njega. Navodi se u vjerodostojnim hadisima da su se meleki sa njim selamili po putu, da su mu meleki nazivali selam dok nije činio tiva dok se nije kautezirao dok nije znači sa prženjem liječio se spaljivanjem rane je poznato liječenje koje je bilo poznato u vrijeme paganstva pa kad je to učinio prestali su mu meleki nazivati selam zbog nepokornosti koju je učinio prestali su meleki da mu nazivaju selam Kaže Hafid ibn Hajar u svome dijelu Tehzib u osmom tomu na 111. stranici, kaže Meleki su mu nazivali selam na način što se rukovali sa njim. Dolazili su meleki rukovali se sa njim. I to je došlo u hadisima naznaka, kao što je hadis Ebu Bekra i radi Allahu ta'ala anhuma koga još ima muslim u svome sahihu kada su odlazili kod poslanika sa pa govorili da su govorio Hanzale da je učinio nipak, boji se za sebe nifaka pa je rekao Allahu poslanik sa da ste vi kod mene, odnosno da ste u svojim kućama onakvi kakvi ste kod mene, meleki bi dolazili i rukovali se sa vama po putevima kada hodate i u vašim posteljama. Pa je Imran ibn Husayn radijallahu anhu bio odlikovan ovom počašću, znači da se meleki rukuju sa njim. Prihvatio je da bude kadija jedno vrijeme i kako je bio kadija, sudio je, presudio je samo jednu parnicu. Prošla su mu dva čovjeka pa je presudio u korist jednog od njih. Pa mu je rekao ovaj što je presuđeno protiv njega, kaže tako mi Allaha, kaže nepravedno si presudio. Kaže kako nepravedno? Kaže pa ovaj čovjek što je posjedočio u korist moga protivnika, kaže on je nepravedno svjedočio, lažno je svjedočio. Ti se ovdje krivo presudio. Pa je rekao će suditi među ljudima Kaže radi Allahu Đalanu nikada nisam dotakao svoje stidno mjesto desnicom nakon što sam dao prisegu poslaniku sallallahu alaihi selleme isto kao Otman radi Allahu anhuma. Kaže Ibn Sirin nije u Basru došao čovjek bolji od Imrana nije u Basru došao čovjek bolji od Imrana svojom takvom i svojom bogobojažnošću kaže Katade ja sam kaže čuo da je Imran ili doprlo je do mene da je Imran govorio kamo sreće kaže da sam prašina koja će se rasuti po moru. Izbjego je Imran sve fitnete i nerede koji su nastupili u to vrijeme i nije se miješao i nije se miješao znači u njih. Navodi se u predajama da je 30 godina bolovao od stomačne bolesti i htjeli su da mu znači da ga kauteziraju, no međutim nije pristao pa je nakon prije smrti dvije godine da je to učinio. Pa su tada meleki prestali znači da se sa njim rukuju, kako navodi Mamer ibn Rašid u svojoj, svojem dijelu El Džamija i Ibn Sad i El Bejheke i drugi. Oporučio je oporuke svojim ženama i kaže koja bude naricala nakon moje smrti nema joj oporuke koja bude plakala za mnom nema joj oporuke prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve 180 hadisa osam bilježe Buharija i Muslim četiri bilježi Buharija koji ne bilježi muslim i muslim bilježi devet koje ne bilježe Buharija. Umro je u Basri 52. hiđarske godine, znači. Njegov otac usajn ubrojan je među ashabe, spominje ga Buharija i drugi među ashabe i kaže Ibn da je Imran i njegov otac da su primili islam u Meki, no međutim Imam El Mizi kaže da je njegov otac umro još za vrijeme širka, u širku, Allah najbolje zna, da je Allah najbolje zna da je ispravno prvo mišljenje da je njegov otac primio islam i da je bio asab. Pored Imrana ibn Husajna imamo još četvoricu ravija koji se zovu Imran ibn Husajn. Istim imenom, pa treba znači razlikovati, treba razlikovati među njima. Čovjek koji se izdvojio u društvu i nije klanjao zove se Halad ibn Rafija ibn Malik el Ansari kako je došlo u drugoj predaji Kažu neki da je učestvovao na Bedru, neki kažu da je poginuo na Bedru, no međutim to nije ispravno. Zašto nije ispravno da je on poginuo na Bedru? Ko će mi kazati? Da je primio islam poslije, znači, Bedra. No međutim, ima i druga stvar zbog čega nije to ispravno. A to je što je temum propisano znatno kasnije. Pa bi se događaj temuma zbio prije propisivanja čega? Temuma, što ne može biti. Ovdje ovaj čovjek se izdvojio što ukazuje na edeb njegov. Znači neće čovjek kada sjedi u jednom društvu i ljudi klanjaju, on je već klanjao ili ne klanja sa njima iz ovoga ili onoga razloga ili žena ne klanja sa ženama, neće znači sjediti pored njih i uz njih, nego će se malo izdvojiti u stranu da ljudi znači budu slobodniji svoj ibadet. Ovdje je došla riječ el kaum, nem yusalli fil kaum, nije klanjao među ljudima. Kaum je riječ u arapskom koja se koristi isključivo za muškarce, ne koristi se za žene, a množina od te riječi je el akvam, Allah kaže la yashar qaumun min qaum neka se ne smijava ne smijaju jedni ljudi sa drugima. wala nisa'um min nisa. I neka se ne smijaju žene sa ženama. Pa se kaum ne odnosi na žene, nego samo na, na muškarce. Ovdje je rečeno as sa'id, alejke bis sa'id, dovoljno ti je sa'id, a sa'id je po većini islamskih učenjaka zemlja. Neki kažu da je to sve što je na površini zemaljske kugle. U ome hadisu imamo brojne koristi. Prvo, po mišljenju šafijskih pravnika i hambelijskih učenjaka nije dozvoljeno da se uzima tejemum ničim drugim nego sa zemljom koja ima u sebi prašinu. Samo se time znači može uzimati tejemum. Ne može se znači uzimati sa rudama i drugim metalima koji se nalaze znači na površini zemlje. I islamski učenjaci složni, svi se slažu da čovjek kada uzme tejemum sa zemljom koja ima u sebi prašine, da je takav temom ispravan. Da je ispravan i da čovjek može takvim temom obavljati sve što može obavljati sa, sa abdestom. I ovo je mišljenje odabrao, znači isto imam Ibn Munzir, Ebu i drugi. Kaže imam Ebu Hanife i Malik i mišljenje ovo šegol Sama Ibn Tejmije, Ibn Hazma i drugi da je dozvoljeno da se uzima tejemum sa svim što je na površini zemlje. Sve što je na površini zemlje čovjek može uzeti jemu s otim i to je ispravno mišljenje i to je ako Bog da jače mišljenje. Čak su neki dozvolili da se uzima sa svim što je spojeno sa zemljom. Čak drvo koje izraste, kažu da bi se moglo uzeti od njega, moglo od njega uzeti tejemum. Imam Leuzaji kaže i teoriji da se može uzeti sa snijegom, zato što oni su na površini zemlje. Iako ovo mišljenje nije jako. U svakom slučaju, ono što se nalazi na površini zemlje, sama površina zemlje, je dozvoljeno time, znači da se uzima, da se uzima tejemom. Allahov poslanik sa osam je uzimao tejemom od zid. To što vjerodostojnim predajama, najvjerodostojnim hadijskim zbirkama, da je uzimao tejemom od zid. Prišao bi zid, uzeo tejemom, a znamo znači da zid, da nije, ne samo da nije, on je izdignu znači od same površine zemlje i da na zidu nije znači zemlja, našto koja ima prašinu, koja ima prašinu na sebi. Što ukazuje znači da nije ograničeno uzimanje temu na samo zemlju koja u sebi ima prašine. U ome hadisu je jasan dokaz da je dozvoljeno čovjeku koji je džunup da uzme temu. Džunup znači da može uzeti temu. I u hadisu je dokaz da je dozvoljeno bilo ashabima da i štihade u vrijeme poslanika sallallahu Znači on nije došao pitati za propis nego je sam znači po sebi nego je i štihadio. Ovdje postoje dvije mogućnosti zbog čega ovaj čovjek nije uzeo temu. Prva mogućnost je da nije znao da je temom propisan. Nije znao znači za taj propis. Ili druga stvar da je mislio da ne može čovjek džunup uzeti temu. Možda može čovjek koji nema abdesa, izgubio abdes pa da uzme temom. No međutim ako je džunup, ne može. Možda je tako smatrao. Znači jedan, jedna, eh, jedna od, dvije, od dvije mogućnosti. Isto tako Ovdje je znači dokaz u Lemi koja kaže da je dozvoljeno čovjeku da ištihadi i pored u prisustvu onoga koga može pitati. Znači, znači to je jedno mišljenje kod islamskih učenjaka. U hadisu je isto tako dokaz da čovjek koji nešto zna o vjeri, pa vidi nekoga ko čini nešto što je čudno, da ga pita za postupak. Vidio sam te, oprosti, vidio sam te da činiš tako. Prije osuđivanja postupka, pita čovjek i kaže, vidio sam te da činiš tako i tako. Možeš li mi kazati zbog čega si učinio, šta ti je argument, na šta se pozivaš i tako dalje, prije osuđivanja postupka. Jer čovjek može vidjeti, na primjer, nekoga da sjedi na tešenu i ne sjedi ispravno kako treba. Sjedi na oba dvije noge ili sjedi na lijevoj nozi, na desnoj nozi i tako dalje. I čovjek osudi postupak a možda čovjek ne može sjesti, možda ga bole moge, možda nije u stanju, možda nije nikad čuo za taj propis i tako dalje. Pa je onda lijepo čovjek da upita zbog čega, kako, pa kada vidi da nije znao ili da ima razlog da mu objasni, da mu objasni propis. Isto tako, u hadisu je dokaz da čovjek treba lijepo postupati kada, kada osuđuje zlo. To je zlo da čovjek sjedi da nekome al tako? To je najveće zlo što može biti, da ljudi paljaju da ti sjediš i da gledaš. Jer ko ostavi namaz, taj je bacio svoj islam iza svojih leđa, ništa mu nije ostalo od islama, osim imena i lične karte koju ima. Ništa drugo od islama on nema. Ali Allahu poslanik sa osanem kada je prilazio kaže šta te je spriječilo da klanjaš sa ljudima. Znači na tako fin i na tako blag način osuđuje, osuđuje zlo. Sallallahu alaihi sallam. Možda će neko kazati u redu. U jednom hadisu Allahu poslanik sa osanem vidio ljude koji nisu klanjali navodi se, pa je rekao, kaže, zašto nisi klanjao, kaže, zar nisi musliman? Je li ovo blago ili grubo osuđivanje poslije? Grubo, zar nisi musliman? To je najgrublje što može biti. Zašto ga je tamo grubo osudio, a ovdje kaže, šta te je spriječilo da klanjaš? Nije mu rekao, zar nisi musliman? Kažu islamski učenjaci, zato što se je prvi slučaj desio u Medini, a drugi slučaj ovaj o kome govorimo bio je na putu. Pa na putu čovjek kada je uglavnom može imati nekakva opravdanja i uzora, je tako? Ili nema vode, ili, ili je bolestan, ili uvijek se nešto na putu dešava što insanu stvara nekakve prepreke, pa zbog toga je Allahov poslanik prišao mu fino i na blag način osudio njegov postupak. A onome u Medini, tamo gdje postoji mogućnost da čovjek klanja i tako dalje, i gdje se klanja u džematu i ne postoji mogućnost da se mimo džemate jer ti je džemat vađib, a na putu nije, tada je osudio njegov postupak grubo. Znači sve shodno situaciji, gleda čovjek, znači gleda situaciju. U hadisu je isto tako dokaz na podsticaj, da ne kažemo na obaveznost namaza u džematu. Kaže, šta te spriječava da klanjaš sa ljudima u džematu? Da, znači, namaz u džematu nije bio obaveza, ne bi Allahu poslanik sa osam u ga, već bi rekao, vjerojatno je klanjao čovjek u svojoj kući, nakon toga bi prešutao, znači. I u hadisu je isto tako jedna jako bitna stvar. A to je kada čovjek traži nekome opravdanje i doći da ga ukori, da prvo počne sa opravdanjem. Kaže, ma menake, šta te je spriječilo? Vidite, braće, ove osude. Šta te je spriječilo? Nije rekao, što nisi Nego šta te je spriječilo kao da mu kaže, a znam da ti imaš opravdanje, da mi ga samo spomeni. Kako kaže uzvišenje Allah te barake od tala, kaže šeitanu, Kale, ma menake, ella tesđude iz emertuk. Šta te je spriječilo da učiniš seždu nakon što sam ti naredio? Nije rekao šeitanu što nisi učinio seždu. Nego kaže šta te je spriječilo? Čak i šeitanu kao da mu traži nekakvo opravdanje. Zato je čovjeku, kada osuđuje nešto djetetu ili bilo kome, šta te je spriječilo pa si zakasnio? Šta te je spriječilo pa nisi na vrijeme došao iz škole? Šta te je spriječilo pa nisi to uradio? Iz kog razloga? Uvijek znači nađe nekakvo opravdanje prije toga, to je kuransko hadijski način osuđivanja nekog zla koje ima. Pa znači prije nego što čovjek reaguje grubo, neka pokuša znači naći možda zaista ima čovjek opravdanje za nešto što je uradio što se prividno kosi sa šerijatom. Isto tako u hadisu je dokaz da čovjek može koristiti izraze i fraze koje čovjek može razumjeti njihovo, ne mora znači uvijek potanko pojašnjavati. Kaže, alejke bi sa'id, dovoljan ti je sa'id, dovoljna ti je zemlja. I čovjek je razumio, znači, cilj, šta je ciljano s tim, pa mu nije pojasnio, dovoljno ti je bilo da udariš rukama ovako, kao što je to pojasnio nekom drugom ashabu, čemu ćemo spomenuti, koji nije razumio, znači nije znao propis tejumama nikako. Što se tiče uzora za tejemum, ovdje imamo dvije situacije. Prvo, da je čovjek tražio vodu pa je nije našao i boji se da će proći namasko vrijeme. Takav će uzeti temu po konsensusu islamskih učenjaka. Traži vodu, nema, izlazi namasko vrijeme, mi i klanjaj, uzmi i klanjaj namaz. I drugo, drugi slučaj, da čovjek da je ubijeđen ili da preteže kod njega mišljenje da neće naći vode, da neće naći vode za abdest. Takav će uzeti tejemum po mišljenju sve leme no međutim spore se da li će uzeti tejemum u prvom vremenu ili će ga uzeti u drugom vremenu. Odnosno u zadnjem vremenu. Pa neki kažu kada u čovjeka preteže mišljenje da neće da neće naći vode, odmah neka u prvom vremenu uzme tejemum i neka klanja da dobije nagradu čega? Prvog vremena. Baš tako. A neki kažu ne, ne, on će tražiti vodu i odogovlačit će ovaj, očekujući ne bi li došla voda, pa ako ne nađe na kraju vremena će onda klanjati. I svako jedno i drugo mišljenje imaju, imaju svoje znači, mjesto i svoju težinu, ali je ovdje bitno znači da je ulema složna da čovjek koji preteže kod njega ili je ubijeđen ili djelomično ubijeđen preteže znači mišljenje da neće naći vode da takav čovjek može uzeti temu. Što se tiče temuma, može se uzeti u nekoliko slučajeva. Dozvoljeno je uzeti temom kada čovjek nema vode. Nema vode nikako, dozvoljeno je da uzmete temom. Dozvoljeno je čovjeku da uzmete jemu, ovaj drugi slučaj, kada ne može koristiti vodu. Ima vodu, ali je ne može koristiti. Na primjer, bolestan ima alergiju i tako dalje. Ili voda suviše hladna pa se boji da će upropastiti sebe ili strah ili slično tome neće, znači tada može koristiti jemom. I dozvoljeno je čovjeku, treći slučaj da koristite jemu, kada ima vodu, ali ne može do nje. Ima, došao do bunara, bunar dubog 10 metara, nema čime dohvatiti. Možemo li ga obavezati da siđe u bunar do Ne možemo. Možda se neće vratiti više. U svakom slučaju ne može, on ima vodu, ali ne može koristiti. On liči ovdje čovjeku koji nema vode. Pa tada može uzeti tejemum. I dozvoljeno mu je uzeti tejemum ako ima voda, ali je mora kupiti i mora je platiti više nego što obično plaća vodu. Pazite, ovo je bitno. Znači čovjek ima u jednom mjestu džaba je voda svugdje i dođe u jednom mjestu mora kupiti vodu da bi uzeo kažemo ne moraš je plaćati. E, da bi uzeo abdes, kažemo ne, uzmite temu, ne moraš kupovati vodu za abdes. No međutim, čovjek plaća vodu svugdje i kubik vode košta toliko i toliko i kada izračuna koliko mu prodaje litru, tačno bude po cijeni koju standardno plaća, kažemo moraš kupiti. Jer to je tvoj običaj, ti stalno plaćaš tu vodu. No međutim, ako bi je morao plaćati po skupljoj cijeni, ne mora. A ako uradi i uzme abdest, imat će inšalam tela naga. Isto tako, dozvoljeno mu je da uzme tejemom ovaj peti slučaj, pa ću nakon predavanja pitati o svojih pet slučajeva kada je dozvoljeno uzeti tejemom. Peti slučaj kada je dozvoljeno uzeti tejemom jeste kada čovjek ima vodu, ali treba mu za piće. Ili treba njegovoj jahalici, treba devi ili ide, na primjer, putem, nema nigdje, da pretpostavimo da čovjek putuje negdje, nema nigdje mjesta da uzme vodu, a auto mu troši vodu u današnje vrijeme. Moglo bi u tom slučaju, znači, kada bi to pretpostavili, ako je teško danas obezvjeđeno je, znači, svugdje čovjek može stati da se može, znači, uzeti vodu, dozvoljeno bilo tome slučaju čovjeku da uzme temu iako ima vode jer je voda potrebna njemu ili za jahalicu ili slično ili slično tome pa mu je tu šarijet učinio inša olakšicu i dozvoljeno je čovjeku da uzme temu ovo je pitanje fiksko, kada se desi da ima vode, ali nema dovoljno za sve dijelove tijela. Ima, na primjer, vode da se istušira, da istušira da opere glavu i leđa i desnu stranu, ali nema za dalje. Fali mu vode. Ili da se abdesti, ali ostanu noge neoprane. Ostane jedna noga neoprana. Šta će raditi? Klanjati jedno jedno. jel? Neće, nego će oprati šta može a tejemum će uzeti za drugo. Opraće šta može, a tejemum će uzeti za drugo po mišljenju imama Ahmeda, i to je jedno mišljenje imama Šafije, odabrao ga Ibnu Hazm, da će oprati ono što može, uzeti od abdesta ono šta može, a za drugo što ne može šta će raditi? Uzeti temu. Drugi učenjaci kažu, i to je mišljenje imama Buhanife i Malika, iz skupine učenjaka Selefa da kažu on će odmah uzeti temu zato što uzvišeni Allah Žešanu nas nije poučio da imamo dvije čistoće. Ili sa abdesti vodom, ili uzmate jemom, ili uzmate jemom, znači sa zemljom. Nemaju, znači, dvije vrste tu čistoće, pa čovjek uradi jedno do to dvoje. Dok prvi učenjaci kažu, Allah Žešanu kaže, bojite se Allaha koliko možete. Fettekullahe mestapatum. Bojite se Allaha Žešanu koliko možete. U hadisu se kaže, kad vam naredim nešto, učinite od toga što možete. A kad vam zabranim, klonite se. Čovjek koji ima da opere jedan dio tijela, pa se tejemom uzme, je on učinio ono što može? Nije. Zato što je mogao oprati jedan dio tijela, tako? A nije ga oprao. Ti operi jedan dio tijela i nakon toga ja sam učinio što sam mogao, drugo ne mogu, pa nakon toga uradim šta? Uzmem, uzmem tijemu. Pa je ispravno mišljenje inša Allah da će čovjek uzeti temu za preostale dijelove tijela koje, koje ne može oprati zbog, zbog nedostatka vode. Allahu Teala alem, sallallahu ala Muhammed. Ovo je znači hadis Amra ibn Husajna o tejemumu i to je prvi hadis u poglavlju tejemuma, a tejemum je propisan Kur'anom i sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka i tejemum je odlika kojom je odlikovan specifično, isključivo, eksplicitno ovaj umet. Nisu drugi umeti. Znači drugi umeti nisu imali tu odliku, nego je ta odlika samo za umet poslanika sa osam kako, kako je došlo u vjerodostojnim hadisima. Tejemum, kada čovjek nema vode, je obaveza. Kada nema vode, biva obaveza. Dok je u slučaju, u drugim slučajima, kada je šarijat učinio mu olakšicu, da uzme temu onda neće biti obavezan, nego znači tad se koristi kao, tad se koristi kao olakšica. Islamski učenjac složni da je temum vezan za lice i za ruke. E sad razilaze se oko ruku, odakle dokle se peru, o čemu ćemo govoriti inšalatela u hadisima koji budu dolazili. Isto tako razilaze se oko godine kada je propisan tejemum. Pa kažu šeste, kažu pete i kažu četvrte. Znači postoji raziloženje među islamskim učenjacima oko godine propisivanja temuma. Što se tiče hikmeta temuma kažu hikmet Temuma je to što je čovjek uzima abdest vodom, a voda je osnovna stvar za čovjekov život, pa kada nema vode onda se vraća na zemlju iz koje je stvoren. Pa tako da njegov taharet kruži između materije od koje je stvoren i između materije koja je znači osnova njegovog života, a to je voda. I u ovome poglavlju autor je spomenuo tri hadisa, mi smo govorili o hadisu Imrana ibn Husajna i govorit ćemo nakon toga o preostala dva hadisa. će Allah te barak da nas pouči našoj vjeri, suputi na pravi put, popravi naša stanja i stanja naših porodica, da se uvede u džanetska prostranstva sa našim poslanikom, sallallahu i sallam, iskrenim dobrim mišljenjima. Puno te ala alam, sallallahu ala